Jerez Klein. Juan K, Mateo in the Hoy te invita a salir, hoy te invita a janguear, pero queda en silencio. Ponte bonita y espectacular, que voy por ti, no lo pienso. Es que ya quiero y de a poquito estoy buscando provocarte. Ah, muchas cosas quiero hacerte, ni te imaginas lo que pasa por mi mente. <laughs> Ah. una baby como usted yo no he visto antes. Na, na, na. Yo por ti bajo la luna, tú eres una casa recompensa y aquí tengo tu fortuna. He buscado en tantas partes, pero como tú ninguna. Yo le toco el totito y allí formo una laguna. Como tú no existes, si tu cuerpo resiste, yo soy tu bandido, el que a ti te despiste. Y a veces pienso que tú me obligas a pecar diabólica. Quiero quemarme tu fuego infernal, ey. Si yo la aplico, entre y no me identifico. Le hice a las amiguitas que Juan la hace rico. Sin el Versace es Philip Plain. un rojo como Ken en busca par de guachita con el hair claim. Y ya quiero comerte. y poquito estoy buscando provocarte. muchas cosas quiero hacerte, ni te imaginas lo que pasa por mi mente. Ah. Besarte está tu parte, hoy yo quiero comerte. Eh, ah baby como usted yo no he visto antes. Na, na, na. Okay. Suerte tengo al tenerte, no lo niego yo quería probarte. Tú sabes, soy diferente, era un altante. Antes de ser cantante, hoy te invito a salir, hoy te invito a janguear. Pero queda en silencio. Ponte bonita y espectacular, que voy por ti, no lo pienso. Es que ya quiero comerte y de a poquito estoy buscando provocarte cosas quiero hacerte, ni te imaginas lo que pasa por mi mente. Ah. Besarte está tu parte, yo quiero comerte. <laughs> Ah. Una baby como usted, yo no he visto antes. Na, na,